كفروا لن نؤمن بآياتنا يقول الذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا ربهم للذين استضعفوا أنحن صددناكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم abu na farko da zan fara da shi shi ne wani abin da zai zane mana izina shi ne kamar yau muka je wancan gari aka ce wani sati uku mai zuwa akwai a nan gari kuma ga shi kamar yau allah ya dawo da wannan wato abu ne wanda yake da ƙoritarwa ƙwarai da gaske zai iya zama daga cikin sassofin da manzo a sallallahu alaihi wa ya ke faɗa cewa ƙarshen duniya lokuta za su zanto kusa-kusa kusa kamar yadda kuma ahmad da tirmidhi da ibn hibban suka jesu a ana su ibn malik da abu hurairah kaga wannan yana nuna mana ɗaukar nake ke muna roƙon allah ya bamu rufin gyarawa gabanni sun yi wato umarni akan cewa ne yi magana akan abin da ya shafi taimakon juna ko ciyarwa ko kuma abin da ya shafi sadaka abu ne wanda ya yake kwarai mai wahala nauyinsa shine guda daya ni kaina sai na tambayi kaina na ce daga fitowar rana zuwa yanzu nawa na bayan nawa na ciyar nawa na raba da kaga wannan kalubale ne ni kaina tuku na kafin na dora shi akan babu to muna roƙon Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam ko ya halicci halittun duniya gaba ɗaya ne saboda mai saboda ya nuna musu ƙudurarsa babban abin da yake nuna ƙudura ta Allah subhanahu wa ta'ala kan halittun nan shi ne yadda kowa yake rayuwarsa tare da neman agajin ɗan'uwansa kowa yana rayuwa ne da neman agajin ɗan'uwansa wannan kaɗai ya shi duk mai hankali ya cewa ina buƙatar taimakonka kana buƙatar taimako na wani na buƙatar taimakon wani hatta dabbobi suna buƙatar taimakon ɗan adam haka ɗan adam yana neman buƙatar yana wato neman wato agajin wato dabbobi ta wani hanya ne to wannan yana nuna mana kudura ta Allah subhanahu wataala ciyarwa 'yan uwa ko mu ce sadaka abu ne wanda yake da mahimmanci a tsakanin al'umma idan bai zama wajibi ba alal akalla a ce ya zama farar da kifaya ne wata in wani bai yi wajibi wani kuma yi to da aka yana da mahimmanci mu taimaka wurin ruwanmu Allah madaukakin sarki ya halicci halittu gaba ɗayansu sannan kuma sai yi su mataki mataki mataki kowa da matakin da zai iya tafiya a kai ke sa sai ya zanto arzikin ya zama mataki mataki mataki idan ana magana na ciyarwa ko a yi sadaka to kada ka dinga ɗaukar maganan kana kai ta da nisa ka ko su alhaji wani kuma ya kenan a ba ke yin makaran kanka a wani ne saboda me akwai abin da za iya a cikin rayuwa domin allah subhanahu wa ta'ala ya ce ne wallahu faddala ba'dakum wala ba'dikum والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانكم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون الله فضل بعضكم على بعض في الرزق Ubangiji ya fifita sashinku a kan sashi wajen arziki, ba kowa ne ya zanto daidai da ɗan'uwansa ba, sannan a wani guri ya ce yin fi rusa atin من ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا نعم. الله ubangiji ya ce la yusuf zu sa'atin da sa'atihi hatta ciyarwa na iyali sai ubangiji ya ce wanda yake da wadata ya ciyar daidai wadatarsa wannan kudura alaihi rizqahu wanda duk aka kuntata tamar arzikinsa ya zanto kaɗan faliyon fitne ma a tahowa to sai ya ciyar iya abin Allah ya bashi to ashe kenan sadaka ko ciyarwa kowa yana yin daidai gwargwadonsa ne saboda ba za a taru duniya kowa ya zanto mai arziki ba ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da a ciyar a gurare da dama cikin Alƙurani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisin Abu a hadisin Bukhari da Muslim ruwayar Abi Sar'ata wanda ake kirsa da cewa Ubat ibn al Haris, hadisi ne wanda yake ainihin wato sahihi Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana an yi sallar la'asar a garin Madina ana sallamewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tashi ya ratsa cikin mutane da gaggawa ya shiga cikin gida wannan abun ya daga wa sahabbai hankali yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo cikin su to sai ake tambayar sa shin menene ya faru to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shay'an zakartuhu indana min tibrin fakarhitu an yahbasani fa amartu bi kismati wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani abu na tina na wani zinari ko azurfa yana ajiye a cikin gida na sadaka wanda ba a raba ba to wannan sai na ji kyamar cewa kada ma ya tsare min wani abu a cikin harkokina maza na tashi na yi umarni na ce ajiye a raba wani yana nuna mai kenan gaggawar aikata alkhairi kenan ciyarwa ana gaggawa ne wajen ciyarwa babu abin da yake da mahimmanci a cikin al'umma kamar ciyarwa babu abin da yake da mahimmanci a cikin al'umma kamar a taimaki juna a ba da sadaka a ciyar a taimaki juna domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna ma cewa aikata alkhairi maza ka yi kokari ka aikata shi dan gashi sadaka ce aka kawo ta na zakka ko wani abu nan take manzo Allah ya tashi ya je raba saboda kada a samu jinkiri dan jinkirin zai kawo wasu ko su wahala to kaga wannan yana nuna mana mai mahimmancin. ainihin wato siyarwa kuma a cikin alkur'ani mai girma suratul hadid ai Allah subhanahu wata'ala ya ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakalifina fi to <laughs> harawa ne kare ka Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ku yi imani da Allah ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama. bayan waɗannan ababai guda biyu sannan ubangiji ya ce wa an fi umin ma ku mustaqlifi na biyu ku ciyar abin da Allah ya ɗora muku jagorancinsa ashe zuciya Allah ya baka jagorancinta ne domin kai ma ka tallafa a wani Allah ya baka ne domin me ka tallafa a wani wani ya nuna maka kenan mahimmancin ciyarwa Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni akan a ciyar domin me saboda ya san su bayi din yayin da ya azurta su to ana samun tafgaro kuma wajen rai ta rabu da abin da ta mallaka a hannunta domin Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne baya kyamar fitan abin da ya mallaka tare da shi amma shi dan adam yana jin takaici da wato haushin ya ga wani abu ya ragu tare da shi kamar yadda imamu Shafi yake faɗa cewa ubangiji yana farin ciki yayin da aka roƙe shi shi kwaɗan adam yana bakin ciki ne da haushi yayin da aka roƙe shi shi kuma ubangiji yana jin haushi ne da takaici yayin da aka ƙi roƙonsa shi kwaɗan adam yana jin haushi da takaici yayin da aka roƙe shi kaga kenan Allah subhanahu ta'ala wato shi ya fi son ka roƙe shi shi kwaɗan adam ya fi so ka yi shiru ka ƙyale shi ɗan uwa ciyarwa yana da muhimmanci ƙwarai da gaske ciyarwa yana da mahimmanci asma binti abi bakarin Allah shi kare yadda a gare ta wata rana ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama tana ambata masa wani labari dangane da ciyarwa ko akan mijinta ko wani makamancin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mata an fiki fala tuhsi fa yusillahu alaihi, wala tu'i fa ki ciyar kada ki rike kada ki hana domin Allah sai ya hana ki ki ciyar kada ki yi lissafi don Allah sai ya miki lissafi yayin da kake ba da sadaka ko taimako kada ka yi tunanin wato wai za ka rike ko Allah zai hana ka yayin da ka bayar sai Allah ya baka yayin da ka hana sai Allah ya hana ka ai ya tabbata a hadisi ko na al-imamun imamu nisa'i imamu ibn majah hadisi ne wanda yake hasanu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'iku guda biyu da suke sauka a doron duniya ɗaya na cewa wanda ya ciyar Allah ka mayar masa alkhairi ka ƙara masa wanda ya hana kuma ya yi rowa ya Allah ka hana shi ka tsare masa hanyar sabo kaga wannan addu'a ce mala'iku suke yi kowace rana idan ainihin wato gari ya waye wadda aka yan uwa a taimaki al'umma a ainihin wato ciyar shine abin da yake mafi a'ala domin me shi arziki Allah bai yarwata shi kowa ya samu ba Allah ya takaita wasu mutane kalilan wanda za su mallaki abu na duniya wanda za su dinga juya shi a hannunsu shi yasa wani gurin ya faɗa cewa walau basadallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه كان ibadihi ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa cewa da ya so da sai ya saukar da arziki kowa ya samu ko kuma walau ba sadan lahun rizikan ibadihi na bagofil arabi da ubangiji ya sauƙar da arziki a duniya kowa ya samu to da kuma an yi shegiya a doron duniya bi kowa da sai ya zanto baya bin Allah saboda kowa daɗi ya ishe shi da komai amma walakin yanzilu da ƙadarin ma sai dai Allah yana saukarwa ne gwargwadon yadda ya ga dama kowa a saukar masa idan ka ga arzikinka kaɗan to ubangiji ne soka da wannan idan ka ga arzikinka da yawa to ubangiji ne soka da wannan da aka Allah madaukakin sarki yana saukarwa ne daidai da kowa abin da yake iya mallaka ubangiji shi yake iya bashi ba tare da cewa shi Allah din wai ya gagare azurta kowa bane domin me wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum babu wani abu a duniya ka kaface akwai taska taska taska a gurin Allah ajiye kawai ɗebowa ake a bayar sai dai idan ba a baka da yawa ba to iya nan Allah ga damar ka tsaya idan an baka da yawa kuma to can ubangiji ya so ya kai ka to da aka a ciyar jama'a ciyarwa tana da falala kwarai da gaske ciyarwa tana da falala ba shakka daga cikin falalar ciyarwa idan ka ciyar da ɗan uwanka musulmi ko ka ciyar da abin da yake mai rai daga ciki shine akwai fadin Allah subhanahu wata'ala qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin ya musu cewar ainihin wato qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la ubangiji na shi yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama kuma ya talauta wanda ya ga dama sai Allah ce wa ma anfaqatum min shay'in abinda kuka ciyar na wani abu fa huwa yukhlifu shi Allah yana ninninka wannan abin da kuka ciyar din zai ninka muku zai ba ku tarin arziki abinda da ka ciyar Allah zai mayar maka ina fata an da kuma ya zo a cikin suratul baqara masalul ladina yashquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نعم. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة نعم. والله يضاعف لمن يشاء والله بما تعملون بصير ubangiji ya ce masalin lalina yin fiƙuna amwalahun fi sabilin layi ka masali habbatin ambatar saba a sanabil fi kulli sumbulatin miyatu habba wallahu yi ba'ifu liman ya sha wallahu sami'un alim an rabu da su yaran kenan don haka Allah maɗaukakin sarki yana ciyar yana ninka wa ɗan adam abin da ya ciyar bi ma'ana misalin waɗanda suke ciyar da abin da Allah ya ba su ainihin ta hanyar da ta dace fi lahi, sai ubangiji ya ce ka misali habbatin kamar ƙwaya ce an batarsa ba a sanabil da aka shuka ta sai ta tsirar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowace zangarniya ta fidda ƙwaya guda ɗari. wannan misali ne bisa qadir ta fidda ƙwaya guda ɗari. to kaga kenan wannan misali ne Allah ya baka 100 sau bakwai shine zai baka bakwai kenan to kaga kenan sai Allah ya ce wallahu yubaifu liman yasha ai Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama ma kamar yadda yazo a hadisi daga 70 daga bakwai a tafi saba'in daga saba'in a tafi ɗari bakwai daga ɗari bakwai kuma a tafi abu ahun kasiran kamar yadda ya zo a hadisin musulun kamar yadda alimamun nawawi ya fawo cikin arba'unan nawawi to kaga wani yana nuna mana mai cewa yana da mahimmanci a ce saboda Allah zai ninka maka idan ka bada daya Allah zai baka goma idan ka bada goma Allah zai baka dari daga nan abin da ya sama ya sama kuma har iya inda Allah subhanahu wataala ya so ya zo a wani hadisi na Ibn majah ha al-hafiz ibnu majah ya rawaci hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin yaƙe-yaƙen da ake tafiya wani lokaci yake cewa man arsala بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم wanda Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wanda duk ya ɗauki sadaka ya aika ta fi sabilin ya bayar bai je gurin yakin ba ko bai je gurin wa'azin ba ko bai je gurin aikin gayya ba ko bai je gurin kaza ba duk wani aikin da ka sani a duniya ana yin sa dan a taimaki musulmi dan a taimaki al'umma kana daga cikin ɗakin ka sai ka ɗauki wani abu ka bayar ka ce gashi wannan in an je a sayi kaza a yi amfani da shi ko a biya kuɗin mota ko a yi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace falahu bi kulli dirhamin sab'a mi'ati ko kowane dirhami daya ubangiji zai bashi dirhami 700 dirhami guda daya wannan hadisi sayyidina ali ya rawace shi sannan kuma abu dardai ya rawace shi irin abu umamata albahili ya rawace shi da makamantansu su abu hurera sun rawace wannan hadisi haka ma imran ibn al ya rawace shi kamar yadda imam al-bukhari da muslim suka rawace wannan hadisi ina fata an fahimta to da haka yana da kyau a ciyarwa tana da hanyoyi da ake wa mutum ladansa sannan akwai hadisi na al-bukhari da musulun. wanda yake hadisin abu hurera ne manzo Allah yace asayi alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillahi wa kal qa'imin ladhi la yaqtur wa kal sa'imin ladhi la yaqtur ya zo kuma wata ruwaya ta sahwat ibn Sulaimin a wata ruwaya daban cewa aw kal ladhi yasumu nahar wa yaqumu al-layl to kaga wani yana nuna mana cewa mai yin taimako ga talakawa yana ciyar da su yana taimaka musu kamar mutumin da ya tsaya ne tun daga faduwar rana yana sallah bai bari ba har rana ta fito kuma bai daina ba har tashin kiyama ina fata fahimta sannan kuma kamar mutumin da ya dinga azumi ladansa kamar mutumin da ya azumce kwanakan duniya ne gaba daya dan manzo Allah ya ce aukan lazi yasumun nahar kamar wanda yake azumce rana gaba ta ne ina fata ta fahimta to kaga kenan ciyarwa akwai lada mai dumbun yawa a ciki ciyarwa tana da tarin lada sannan kuma idan ba a manta ba an shaji ana karanta wani hadisi na ainihin sayidina ali cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana karɓar sadakan da mutum yayi da hannunsa na dama inna allaha yaqbalu sadaqata wa ya bi yaminihi thumma yurabbiha li ahadihim kama yurabbi li ahadikum kama yurabbi ahadukum muqrahu Allah madaukakin sarki yana karɓar sadakan ɗayanku ya juya ta ya rike ta ya ainihin ajiye ta a gurinsa ya juya ta kamar yadda ɗayanku ke tattalin kuɗin sadakin da zai bayan na aure ya kake idan za ka tattara kuɗin sadaki ka ga ai abin ba ba ji za a ce kenan to haka ubangiji subhanahu wata'ala yake juya sadakar mutum yake juya ta yake juya ta ta kai zuwa ga abin da ta kai to ka ciyarwa tana da muhimmanci ciyarwa abu ne wanda yake ana neman kowane mutum a duniya ya yi ƙoƙari wajen ciyar da al'umma shi yasa a cikin wata sura ubangiji yake cewa innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu llaha qaradan hasanan fayudaihu lahum wa lahum ajrun kabir ubangiji subhanahu wataala yace innal musaddiqina zance mafi inganci shine al mutasaddiqina masu yin sadaka maza da masu yin sadaka mata ubangiji ya yaba musu sannan suka ba wa Allah rance to sai Allah ya ce za mu ninninka musu ladansu za mu ninninka musu ladansu mu ba su a ranar alfiyama za ka yan uwa kada ka roce abin da kake da shi a hannunka ciyarwa tana da muhimmanci ya zo a wani dogon hadisi na al-imam na al-bukhari da muslim hadisin abu huraira Allah shi kare a gare shi wata rana wani mutum yana tsaye wani mutum yana tsaye sai ya ji girgije yana cida yana ƙara sai ya ji a cikin girgijen ana cewa iyi ta guri kaza iyi ta guri kaza ka je ka shayar da gonar wani mai suna kaza girgijen nan ya karkata wannan gurin ya je ya zudda ruwa wannan mutumin ya ji inda girgijen ya ce ya je ya duba sai ya ga girgijen ya zudda ruwa a kan dutse ya gangara kan gonar wannan mutumin shi kuma yana gyarawa yana gyaggyarawa ruwan yana malale gonar sai ya zo ya same shi yake cewa kai wane me sunan sunanka sai ya ce na kaza sai ya ji sunan ya dace da sunan da ya ji a cikin wannan girgije din sai ya ce to gashi gashi abin da ya faru shi ya sa har na biyo sawu yanzu na same ka to wai kai wani irin abu kake yi ne har Allah ya maka irin wannan tagomashin sai yake ce masa fa'in ne an zuru ma ya kharuju fiha fa atasaddaqu bi sulusihi fa aqulu ana wa iyali sulusan wa aruddu fiha sulusan sai yake cewa ni abin da nake shine duk abin da ya fito a gonan nan sai na dauki uku kashi ɗaya na baya sadaka kashi ɗaya ni da na, kashi ɗaya kuma in baɗi Allah ya kai mu koma gona abin da yake yi kenan to shi yasa yanzu idan kaka tai ana ruwa kaga an yi ruwa an zubar da shi a gacin ruwan tsira a'a ruwan an yi shi ne akwai wani bawan Allah a yankin mai ƙoƙarin sadaka shi yasa aka yi ruwan abu ba ruwan tsira bane dan sau tari za ga da kaka misali yanzu an kusa lokacin ko sai ga wani guri an yi ruwa kaga kuma gonar ruwa ne kuma an gefe da ita wannan ba wai ruwan tsira bane ruwa ne ake yinsa sa ta bangaren da suka fi sadaka sanan Allah yake yin ruwa ne tun lokacin Allah bai koye ba kuma har yanzu haka ne kada ka ce wa koye yake ba wai an yi wancan ya wuce bane har yanzu haka ne duk inda suka fi sadaka to su kuma insha Allah Allah ya dinga kai musu wannan ni'ima ta wannan bangaren kaga kenan sadaka tana da me tana da muhimmanci a gurin kowane bawa tana da muhimmanci a gurin kowane bawa to da yana da kyau a kiyaye ainihin wato ba da sadaka wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa ayyul islami khairun wani musulunci ne yafi alkhairi da ake ta sallah ana azumi ana hajji ana kaza ana kaza ana kaza to wai a cikin masu yin wannan wanne ne yafi alkhairi sai manzo Allah ya ce masa anta saddaqa wa anta shahihun sahihun takashal faqara wa ta'mal gina sai manzo Allah ya ce wala tumina ta iza balagtal hukum. maza Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutumi da yanzu ya same shi yake tambayarsa cewa wani musulunci ne fi alkhairi sai banzan Allah yake ce masa ka ba da sadaka wa anta shahihun kana mai jin rowa akwai sadakar da ake bada da ana jin rowa ai akwai sadakar da ake ba ita ana rowa ana jin rowa a zuciya yanzu dan siyasa idan ya zo rufar zaɓe, sai ya ba da dubu ɗari da hamsin da wannan ai kaga wata damuwa ce tasa daban ba a kiranta sadaka saboda ba rowa a lokacin amma ka same shi a gidansa a cikin iyalai da komai ina so ka ban dubu hamsin zan kai mata ta asibiti sai a baka to wannan ita ce sadakar da ake yin ta bisa rowa kana jin rowa a zuciyarka ka ɗauka ka bayar sannan manzon Allah ya ce masa wa ainihin cewa kuma wa anta sahihu kana da lafiya kada sai ka kwanta jinya ai ku dan ɗauki tinke nan ku kai wa tsangayen nan da Allah su yanka amin addu'a a wannan ya kaga ka kusa kaiwa ne karshe shi za ka ke bukatar za ka yi sadaka da za ka kaga wannan ayi sai a hankali kana da lafiyar ka ba da sadaka sannan manzo Allah ya ce wa ta kashal faqara kana tsoron talauci kai in na bada kuɗin nan an yi zan san wani kuwa sai ka dauka ka bayar to wannan mafi tsada kenan a cikin sadaka a cikin dukiyar kana tsoron in na zare kaza kazan zai dawo kuwa ka ɗauka ka bayar sannan manzo Allah ya ce wa amal gina kana burin ka wadata kana tsoron talauci kana burin ka wadata amma kuma ka dauka ka bayar sai manzo Allah ya ka ci gaba da yin haka din wala tumhil hatta idza balagta alhulqum kada ka yadda ka dena har sai ran da ka ji rai ya zo nan zai fice Allahu akbar haka yana da kyau a kiyaye wajen ciyarwa tana da mahimmanci ciyarwa abu ne wanda Allah subhanahu wataala yake ainihin wato a wato yabon mai mai yinta shi yasa a wata sura Allah ya ce wa amma man ba ko fa amma man baki la ko wastagana wa amma man baki la wastagna wa amma man a'ada wattaka wa amma man a'ada wattaka fasaddaka fasaddaka bil husna وسنيسره لليسرى وأما من بكنا وأما من بكل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى magana Allah ce fa amma man aada wattaka wanda ya ba da kyauta da sadaka ya ji tsoron Allah wa sadaka bil husna ya gaskata cewa zai samu ladan abin da ya bayar وصدق بالحسنى تألا تفصل يسره للأسرة لليسرة دس النظام وصوبك عما تدو وتهنيا تأل كير أراي وسط الدنيا دكما راي وسط الأخرة إن دي ذاك باير تو الله كما زي ما سوئي دوني ركا دلاهي ركا أما وأما من أعطى وأما من بقل واستغنى وكذب بالخصنة فسان يسره للعصرة amma wanda aka bashi ya rowace ya kankame ya rike Allah ya ce to ya ƙaryata abin da zai samu na sakamako to sai Allah ya ce fa sani yasirhu lil usra to duk wani hanyar tsanani kuma a duniya tana gare shi ayi shuka ba ta tsira ba ayi kaza ba kaza a gama haɗa kayan amfanin gona a ce bana ba kai ba ra tafi bana badin ma an shuka a ce kai ba ra fa tafi bana da haka da haka wata ran ka ji mutum ya kariyo ƙasa. wanda da ke bashi zakar buhu daya wata sai ga kana neman ka nemi na taki a sa. wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wataala duk wanda yake bayarwa duk wanda yake bayarwa to sai Allah kuma ya kuntata masa hanyoyi da zai samu alkhairi a nan duniya to da yana da kyau a kiyaye lalle a wajen ciyarwa ciyarwa tana da muhimmanci kwarai da gaske ciyarwa abu ne wanda ubangiji yake yaba masu yinta Allah yana buƙatar a dinga ciyar da al'umma shi yasa a wani gurin yake cewa fattaqullaha mastata'tu wasma'u wa adi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allahu akbar ubangiji yace in kuka ji tsoron Allah kuka yi da kuka yi kaza sai kuma yace me ku ciyar shine yace alkhairi a gare ku ku ciyar shine yace alkhairi a gare ku to da haka sai yace wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka tseratar da shi rowar ransa ranka rowar ta kafi karfinta to lalle wannan daga ranar kuma ka shiga cikin waɗanda suka rabauta inji Allah subhanahu wataala akwai wani mutum a lokacin wato banu isra'ila kuma na lokacin ya ƙare lokaci ya yi ko ya ce <laughs> lokaci ya yi amma wato mutumin sun yi ƙodago ne sai suka samu dukiya da suka samu dukiya sai suka raba wannan ya ɗauki dinari ɗari uku wannan ya ɗauki dinari ɗari uku da suka tashi sai wannan ya ciyar da ya je shi ya yi aure da mata dinari ɗari ya zai ce wani mai kai da dukiyarka sai ya ce aina auri wata mata ne mai kala kaza mai kala kaza mai kala kaza sai ya ɗauki wannan dinari ɗari ɗasa shi kuma sai ya je ba da ce ya Allah ka aura mini hurul aini a cikin aljanna bayan wani lokaci sai ya sake dawa sai ya same shi sai ce wani sauran dinari ɗari ya kai da su sai ya ce ɗaya eh, dinari ɗari na ainihin wato sayi masu yi min gidima. bayi waɗanda suke min gidima. shi kuma sai ya ɗauki dinari ɗarin sai ce Allah ga wannan sadaka a saya mini ainihin wulidanun muhalladun a gidan aljanna wato samari waɗanda suke hidima a gidan aljanna bayan lokaci ya sake zuwa ya same shi sai ce wani saura na ƙarshe dinari ɗarin mai kai sai yake ce masa na sayi gonaki ne domin bunƙasa tattalin arziki sai ya ɗauki sauran nasu sai bayan sai ce Allah shi ka saya mini gona a gidan aljanna shi kenan bayan lokaci kaɗan an juya an juya an juya wata ran da ya dawo gurin mai wannan na duniya ɗin sai tarar da shi ba komai har ma ke cewa wani kaɗan ban za mu in yi kaza in yi kaza sai ta abin da kayan kuma to yaya to kago ne ya nuna maka kifta tana da tsayo kwarai da gaske har ma malamai suke cewa su ne wannan da ake cewa ƙa'ilu qailun minhum inni kana ƙari. Ya ƙulu a innaka minal musaddiqin ayza na kuma turaba wa yaqra ina na madina مطلع فاطلع فرآه في سواء الجهيل قال إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المهددين duk dai har zuwa karshen kissa kamar da منك ينسيروا yana nuna mana kenan ciyarwa yana da muhimmanci alal akalla dai abin da zamu shine rowa ba da kyau ciyarwa abu ne wanda Allah yake maraba da shi kuma yake umarni da shi sannan kuma tana da falala alal akalla dai abubuwa guda uku za su iya amfana mu kin rowa mu gane falalar sadaka din sannan ko mu gane cewa ita sadaka din nan tana da muhimmanci kuma Allah yana umarni da ita ina mana fatan alkhairi wanda suke tsaye malaman mu da kuma sauran masu sauraro muna roƙon Allah ya saba da cikin alkhairin sa muna roƙon Allah ya taimake mu ya ba mu cikawa ta gari subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته